laging best sa klase sa lahat ng subject ko. Ang mga friends ko sa klase ay katulad kong matatalino. At ang lahat ng iba kong kaklase, hindi ko bibigyan na magkaroon ng chance na sila'y maging top. Sabihin man na mayabang at least ako'y advance sa mga subject like math yan ang subject kong love. Love kong matulog sa aking klase, pero pasado lagi dahil si ma'am aking mami at hoy ako ang laman Dahil si mommy ang advisor namin Kaya pasado lagi, ka kaya pasado lagi mm-hmm. At ngayon graduate na ako Ako ang pinaka-top sa inyo Kumikinang mga medals ko Teacher ang aking mommy Salamat din sa inyo Mababait na kaklase ko Dahil kung hindi kayo nagpakabobo hindi ako top sa klase Alright, alright, alright, alright go ang top sa klase Alright, alright, alright, alright Ako ang top sa klase Alright, alright, alright, alright Ako ang top sa klase Buti na lang kayo ay nagkatabobo Ako ang top sa klase Agdong taon na ang nakaraan Nung tayo ay gumraduate yung iba ay may trabaho na at yung iba sa States. Yung iba mayaman na, yung iba ay may pamilya na at merong kotse. Samantalang dati na sa akin pero mababa pa rin ang grade sa mga subject like math yan ang subject kong love. Love kong matuyog sa aking klase pero pasado lagi dahil si ma'am aking mami at hoy ako ang laman dahil si mami ang advisor mamin kaya pasado lagi kakaya pasado ko lagi At ngayong graduate na ako Ako ang pinakatop sa inyo Kumikinaw mga medals ko Teacher ang ating mami Lumipas ang mga taon Hindi ako nagtatrabaho Dahil puro yaban ang pinainal ko Ako ay nabatante Ambay-tambay puro yaman ang pinainal ko Ako ay walang trabaho